Tech Up Podcast. NXS Podcast. I dobar dan, dobrodošli, dragi slušalci na NXS Web Radio Podcast u prvu emisiju Tech Up za 2016. godinu. Sa nama je naravno stara ekipa kao iz 2015. godine. Tu je pre svega naš stručni konsultant Dušan, glavni odgovor urednik Tech Up Central bloga. Dušane, dobar dan. Dobar dan. I naravno naš sponsor, potročko računari DO, kao, kao što sam i rekao, ista ekipa iz 2015. i potrudit ćemo se da vam ponudimo kvalitetan sadržaj i u 2016. godini. Za ovu prvu emisiju e, odabrali smo jednu interesantnu temu koja će interesovati naravno sve korisnike računara, bukvalno sve a to je antivirusni softver i to ne bilo kakav, nego e, kako da izaberete dobar besplatan antivirusni softver za vaš računar. Znači nešto što je kvalitetno, što će zaista raditi posao, a što će biti free. Tako da mi smo napravili ovde jednu listu pet uh, naših kandidata koji ispunjavaju te uslove i da ne dužimo puno, krećemo odmah od pozicije broj 5. Dušane, reci nam nešto više o Komodo antivirusu. Pa zapravo vezano za Komodo u principu jedno od verovatno ozbiljnijih kompanija a, u samom tom, da kažem, sigurnostnom delu, odnosno u vezi sigurnosnog softvera dugo posluju i poznati su zapravo po svojim firewallovima, međutim od skoro su a, izbacili besplatnu verziju antivirusa koja sadrži isto taj firewall, što što znači da i detekcija dakle, antivirusa na veoma visokom nivou, odnosno veoma pouzdan antivirus. S obzirom na to da je besplatan, odnosno ne zahteva nikakvo održavanje, dakle instalira da se odmah na početku ponudi inicijalno skeniranje, odnosno početno skeniranje sistema, obavesti vas da li postoji neki virus, eh, ako postoji dakle ponudi naravno opciju da ih očisti, ako ne sve u redu, a nudi da, i opciju da se skenira po startovanju računara kada nema pokrenutog nijednog procesa, što je u principu idealna opcija za skeniranje, tako da generalno odličan antivirus, jedan od boljih besplatnih naravno antivirusa što se tiče za, za kućne korisnike, za kućno, za kućno korišćenje. Dobro, ali na primjer jedno pitanje koje se provlači svuda, koliko on zapravo opterećuje, pogotovo malo starije računare, svi znamo da u Srbiji baš ne možemo da se pohvalimo novim računarima, većina stanovništva ima malo starije računara, če govorimo 3, 4, 5, pa čak i 10 godina, koliko zapravo Komodo opterećuje taj računar? Pa, e, Zapravo ne toliko mnogo, s obzirom da je software dosta napredovao, radi poprilično dobro. Sada naravno u ovoj listi sastavljen ima boljih, da kažem, i manje zahtevnih antivirusa, ali ovaj nudi poprilično dobar kompromis za nekoga kome treba čak što više do da nekli kompleksniji uh, antivirus software, s obzirom da ima dosta podešavanja u sebi, ali nije, uh, nije preterano, da kažem, zahtevan po sistem kao što je to, na primjer, ranije bio AVG ili kao što je sada, na primjer, AVG zahtevan, tako da su samo odličan antivirus. U redu. Prelazimo onda, mislim da je tu sve jasno, prelazimo naravno i na poziciju broj 4, a tu je Panda Free Antivirus. Dušane, da čujemo šta izdvaja Pandu. Pa, pa najbolja stvar u vezi ovog antivirusa je a, lakoće korišćenja. Odnosno, bukvalno se sve svodi na to da se antivirus instalira a, i to je to. Bi odmah ponudi opciju da skenira računar, dakle kao i većina antivirusa sa, sa ove liste E, traži samo registraciju, dakle ne postoji nikakvo plaćanje, samo bukvalno unesete mail, mail adresu e, i to je to. Licenca je vaša za uvek, jednostavan interfejs, tako da bukvalno ne postoji način na koji možete da pogrešite bilo što. Takođe, dakle, detekcija, je, detekcija antivirusa je jedna od boljih po izveštaju od nezavisnih laboratorija dakle, za istraživanja. Tako da, jedan od bržih antivirusa što se tiče skeniranja računara i zaista dobra detekcija, odnosno odlična stvar takođe i veoma lagan po sistem, s obzirom da je cloud-based, dakle sve skenira putem interneta, tako da ne i ne zauzima bilo kakav, e, koristi samo jedan procesor računaru i gotovo se ne osjeća da postoji na, na računaru. Dobro, znači ti si lično testirao Pandu uh, Free Antivirus, tako? I mm. da li možeš izdvojiti možda neku opciju koja fali ili koja je manjka ili koja bi možda mogla da se poboljša? Pa zapravo ne. Mislim, koristim ga već nekoliko meseci na, na svom računaru i antivirus je odličan. Još uvek nisam imao neku detekciju onako false positive, što bi se reklo. Uh, jedan fail je samo našao da, na, zapravo na celom sistemu koji je stavljen u odnosno ne može da se širi dalje, iako ja znam da, da taj fail nije virus, ali generalno odličan antivirus, ne verujem da ću ga menjati biti veoma mi se sviđa. Prelazimo sada na veoma zanimljivu poziciju broj 3. Mnogi smatraju da bi Defender je na poziciji broj 3, ali mnogi smatraju da to možda nije pravi antivirus, da je to možda više okrenut ka malveru i detekciji samog malvera nego što je pravi antivirus, ali on je nekako uspeo da se pozicionira na našu poziciju broj 3. U čega je tako? Pa zapravo Hulu u principu je, to je Bitdefender kao kompanija ima već dve ili tri godine a, najbolje rezultate što se tiče detekcije antivirusa. Zapravo njihov engine je jedan od odnosno ako ne i najbolji u svetu, dakle što se tiče zaštite od virusa, a i sama, na primjer, ova free verzija e, antivirusa e, je odlično što ima veoma brzo skeniranje a, eh, što, i takođe, dakle, a, ne zahteva, mislim, bukvalno nema nikakvu interakciju, dakle, postoji bukvalno samo jedan switch u interfejsu, odnosno kao prekidač koji služi da se antivirus ugasi ili da, da se aktivira i to je to dakle sve radi sam, a neko vreme će mu trebati samo da, što bi se reklo, nauči koje programe koristite, odnosno kojim programima može da, da veruje, odnosno da koristi, to naravno pita vas, dakle da li želite da pokrenete neki program, da li želite da dozvolite da se taj program pokrene i poveže na, na internet, ali generalno posle, nakon toga, dakle, verovatno ćete i zaboraviti bukvalno da imate antivirus, s obzirom da je samo jedna mala ikonica u onom taskbaru kod sata i to je to. Znači oni su se značajno popravili praktično u zadnjih dve, tri godine, kako ti rekao, što znači da ih zato e, taj uspeh i taj napredak postavlja na našu poziciju broj 3 kao neki kvalitetni proizvod. To je što se tiče Billy Fendera i prelazimo sada na daleko rasprostranjeni AVG, to je ujedno antivirus koji ja koristim na mom računaru, prilično sam zadovoljan, ne opterećuje nešto posebno e, računar, umeju određene neke reklame i njegova obaveštenja da malo budu naporni, to može naravno sve da se isključi i primetio sam da e, godinama je postao malo glomazniji antivirus, malo više izuzima mesta, malo mu više treba e, procesa i tako dalje. Dušane, zašto je AVG na drugoj poziciji? Pa generalno zbog toga što je dosta poznat antivirus, odnosno korisni ga ogroman, ogroman broj ljudi i u principu a, ništa specijalno. Mislim, u principu on je tak, tako reći prosek u odnosu na, da kažem, ovih ostalih e, antivirusa, na ostalih antivirusa sa liste a razlog zbog čega do nekle postaje tako reći bloatovan, odnosno malo teži računar, jeste to što nudi odnosno u većini slučajeva ako se to ne isključi prilikom instalacije, program TuneUp koji navodno pomaže oko čišćenja registrija, gomile raznih fajlova, dakle instalacija, dakle pokušavaju da kroz antivirus instaliraju još neke dodatne programe koje u većini slučajeva nisu neophodne. I zbog toga dakle malo zauzima da kažem malo više prostora, ali generalno sam antivirus isto ima jednostavan interfejs, dakle a, generalno brz, e, brzo skeniranje i dobre rezultate u principu. Mislim dovoljno dobro da bude jedan od boljih i najviše kako da kažem, najčešće korišćenih antivirusa u svetu, besplatnih naravno. I to nas naravno dovodi do pozicije broj 1, verovatno postoje ljudi koji se neće složiti sa ovim, ali e, na našoj listi je to Avast antivirus. Dušane, zašto je ovo možda najbolja opcija trenutno? E, pa zapravo Avast e, konkretno od pet verzije svoje, dakle od pre nekoliko godina je praktično dakle iz godine u godinu na, na prvo mesto što se tiče a, lakoće korišćenja a, e, detekcije virusa, zaštite računara generalno, dakle obuhvata skeniranje i za mailove i za phishing. A, jednostavno za jedan program koji je besplatan, a, zaista mnogo se dobija, dakle, ali je veoma dobar antivirus i jednostavan za korišćenje a, i naravno da kažem jedan od najboljih, ako ne da kažem i najboljih na ovoj listi što se tiče zaštite i bukvalno prepoznavanja virusa. Dakle, neće često prijavljivati one lažne pozitivne a, viruse pa praviti problem oko toga. Dakle, jedina zapravo negativna stvar kod Avasta, opet naravno to je subjektivno, neko to, nekome to i odgovara, jeste to što sve što se dešava sa antivirusom postoji nakon glasovna notifikacija. Dakle, virus, e, antivirus je updatovan, antivirus je to je Avast je pronašao pretnju ili slično, dakle bukvalno... Dobro, znači obr... to ne da se isključi ili... Uh, iskreno rečeno nisam se, nisam se ni trudio, koristio sam ga dugo vremena, uh, nisam ga promijenio zato što je to bilo neophodno, već sam hteo da testiram uh, pandin virus, uh, antivirus, tako da i u radu bih se vraćao da kažem ako bih morao da biram između dva antivirusa, bili Panda ili Avast po mom nekom subjektivnom razmišljanju, ali Avast ipak bukvalno da kažem u svetu naj, ima najveći broj, broj skinutih instalacija, odnosno verovatno i najpoznatiji antivirus u svetu i to je s razlogom zapravo veoma je dobro to bi onda bilo sve. E, šta možemo na kraju da kažemo našim e, slušalcima kako da pametno odaberu antivirus? Znači, da li postoji neki univerzalan savet, šta bi trebalo da znaju neko ko, na primjer, ima kompjuter koji je star 7, 8, 10 godina i neko ko ima kompjuter koji je star 6 meseci. Znači, da li trebaju da svi gledaju isto i da imaju isto na umu ili prilikom odabira antivirusa za svoj računar, naravno, ili šta? Pa generalno, samo, samo pande u principu ovde najbolji e, najbolja opcija za nekoga ko koristi e, stari računar sa možda do nekoj stabi, e, slabim komponentama a dok recimo Bitdefender je bukvalno za nekoga ko želi da jednom instalira antivirus i da više ne obrati pažnju na to. Dakle, jednostavno on će raditi u pozadini, a blokirat će sve moguće štetno, bukvalno po računaru. Tako da AVG je takođe dobar za nekoga ko je navikao na njega. U principu ima i boljih opcija i Avast Ava je u principu u nivou sa Pandom što se tiče zahtevnosti, e, imate neke reklame i pop-upove koje kod Panda nisam primetio, dakle nemaju e, reklame i konstantno traženje za nekim e, instalacijama ili plaćanjem, što recimo često kod Avasta, ali opet, naravno, ljudi koji su navikli mogu slobodno da koriste bilo koji od antivirusa iz, iz ove liste, s tim što recimo eto, neki, nešto za kraj bilo da je Panda možda najbolja za a, slabije računare, starije računare, dok recimo najbolja opcija dakle bi bila nevezano za, za veličinu računara Avast ili Bitdefender. To bi bilo to. Nadam se da su vam ove informacije naravno kao i uvek bile korisne i da ćete u buduće biti sa nama u narednim emisijama. Da sve ostalo tu je naravno naš mail nxsradio.com i naravno naš sajt nxsradio.com tako da slobodno skoknite i vidite šta sve ima. Dušane, hvala ti puno još jednom kao i svaki put do sada na tvojoj ekspertizi i e, dragi slušalci, ja vas pozdravljam, a vi naravno ostanite uz NXS Web Radio Podcast. Tech Up Podcast. NXS Podcast.